не передбачають тривалої взаємної відвертості після називання імен. Але ми довго розмовляли, розлігшися по м'яких аеропортівських кріслах, а поруч сиділи, статечно погойдуючи ногами, двоє неймовірно поважних дітей Раймон та Полін. Полем, за вікнами нашої чекальні, котили по бетонних квадратах візок з великим реактивним двигуном звільненим від кожуха, оголеним плетивом надміцних труб та дротів, якими було заплетено ті труби. Дівчина в інформаційному кіоску сумно похитувала головою, і голий двигун зникав з нашого поля зору, потопав у молочному супі туману, задерши свої реактивні сопла. Так задирались, напевно, ноги в котрогось з доісторичних лісових велетнів, коли той вмирав з роздертими нутрощами, переможений потворою ще страшнішою. Вмирав і занурювався в непрозорий океан вічності, майбутня радість археологів, яку доведеться ще вимуровувати зі спресованих часом шарів землі. Везли полем мотор. Заперечливо похитувала красивою зачіскою дівчина в кіоску. Ми ж зазирали в туман, розуміючи, що переходимо на утримування ВА, бо нікуди вже нині не полетимо. Всі ми, геть усі, навіть принцеса з Непалу, про яку стільки писали останнім часом, бо не вилікувавши в Лондоні якихось хвороб своїх, вона вирішила податися до Москви. Ми з Полін сиділи вдвох, і я не дуже зважав на тих, що мали б летіти одним із нами рейсом. Їх було б важко знайти у затлумленому аеропорті навіть за настійного мого бажання, бо сиділи ми просто перед великим прилавком крамниці Гілла, де продавалися спиртні напої і тютюн, звільнені від мита, і там постійно толклося повно людей, не знати з яких рейсів які збиралися вести невідомо куди, свіжонабуті сигарети Дангілла та колекційне віскі Чівас Регал? Супутників ми побачили, коли по радіо було оголошено, що рейс наш скасовується до окремого повідомлення, бо туманом закрито і Лондон, і Москву. А всіх просять перейти до автобуса, що стоїть перед головним входом. Дякую за увагу. Простудженим басом простогнала дикторка і вимкнула мікрофон. До автобуса ввійшло восьмеро, не рахуючи екіпажу. Непальську принцесу повезли таксомотором. Принцеси без таксомоторів просто не можуть. Я згадав, як одна незнайома тітка казала іншій у київському тролейбусі їсть на таксі, коли ти така принцеса. Розсілися всіми окремо одне від одного, а діти сховалися за великими спинками автобусних крісел, одягнених в білі чохли. Діти були все ж таки маленькі, в коричневих хутряних шапках з вухами тато надіслав з холодної Москви та в червоних пальтичках. Раймон і Полін були ще в тому ніжному віці коли дітей одягають однаково, і вони не нарікають на це. А тепер ми сиділи в ресторані, вихлюпнуті сюди молочним морем туману, наче мандрівники після корабельної катастрофи. На естраді піаніст грав Шопена, і сумні оркестранти в залі звеніли веделками, похилившись над пюпітрами тарілок. Вони зрозуміли, що ресторанний піаніст знає таки свою справу. Але він був не з їхнього оркестру, а тому ним не варто було захоплюватись. Піаніст зняв руки з клавіатури і йому зааплодували. Потім стало тихо, і напевно через це я так виразно почув чоловіка, що мав летіти одним рейсом з нами.